Još kulture. Masu. Mas. Masu. Masu kulture. Mas. Masu. Masu kulture. Mas. Kulture. Masu. Kultura Kulture. Što Dobro večer, dragi slušatelji, dobrodošli u Kulturaljku. Danas imamo goste koji će nam nešto ispričati o svojoj predstavi. Oni su eh, iz udruge studenta germanistike Faust. Pa evo, da pozdravim cure, s nama su Monika Novak. Dobro večer, Monika. Dobro večer. I Ema Štefić. Dobro večer. Dobro večer. Eh, pa cure, za početak, eh, predstava se zove Unter uns. Vi ćete to vjerojatno ljepše reći od mene, pa mi recite i što to na hrvatskom znači. u prijevodu znači kratko jasno između nas. Mhm, znači, evo možeš mi to reći na njemačkom još ovako. E, unta unc. E, super, to bolje zvuči od moga, <laughs> definitivno. I koja je radnja predstave, ovako kratku, u par rečenica? Pa evo mi smo uzeli dosta aktualnu tematiku. E, radi se o dosta konzervativnoj njemačkoj obitelji e, koja radi na tome da prihvati doseljenike, točnije e, turske doseljenike. Znači to je sad bilo dosta aktualno pa smo se upravo zato odlučili za takvu temu jer smo na vrlo pristupačan način prikazali Mm, kako zapravo se stavovi mogu mijenjati i to se prikazuje kroz cijelu predstavu. Znači u početku postaje jasno da pogotovo otac same obitelji baš ne prihvaća tuđu kulturu i da mm, je on više znači stava da se kulture ne bi trebale miješati, ali ga onda prvenstveno kćer pokušava uvjeriti da je ipak to prihvatljivo tako da dovede jednog e, imigranta, njenog prijatelja i na taj način je ona već uvela tuđu kulturu mhm. svoju kuću direktno, tako da je otac reagirao na dosta pozitivan način jer on to nije odbio nego radi na tome da ipak upoznaje tuđe stavove i tuđe običaje. Znači ipak je otvoreno guma odlučio je promijeniti se, tako? Tako je, da. A to je već tekst koji postoji, čija je to predstava Inače... mi smo preuzeli tekst od autora Hansa Georga Krausa i praktički smo samo uživili e, njegovo napisano dijelo. uh mhm. A e, predstavu ste već do sad negdje izvodili. Gdje je to bilo? Tako je, izvodili smo je već e, na festivalu u Varaždinu, na Ekutu i nakon toga smo bili u Češkoj, u Brnu to je isto dosta studentski festival pa smo tamo izveli predstavu i taj festival je bio znači na njemačkom jeziku. Također nakon toga smo imali izvedbu u Pahu ovdje u Rijeci pred našom domačko, domaćom riječkom omiljenom publikom. Tako je, to je bilo u srijedu ako se ne varam. Tako prošlu i kako je, kakve su reakcije, kakvi su vaši dojmovi iz Palaha i kakve, kakve su reakcije publike? E, pa najprije um, sviđalo nam se to da je publika e, bila tako razumije, znači njemački jezik, što je nama vrlo bitno. Znači nije bilo prijevoda negdje? <laughs> Ne, ne, ne. Aha, dobro. I super je to što su uh, razumjeli znači, smiješne dijelove, ozbiljne dijelove, što je bila neka interakcija s publikom a i svima ostalima kako smo kasnije pričali se jako to svidjelo baš smiješne scene, ozbiljnije scene, e, neke ironične scene. Mhm. Tako da smo poprilično svi zadovoljni izvedbom. Super. A tko e, s vama radi na predstavama ili radite sve sami? Pa od ove godine radimo sve sami, međusobno predložimo neke ideje i onda se savjetujemo kako bi možda nešto mogli popraviti, a prošle godine zapravo ideja je došla od jedne e, profesorice prošle godine, Charlotte Tripod, e, i ona je zapravo potaknula da se e, osnuje teata grupe, dramska skupina Germanista, ali ona zbog zdravstvenih problema nije mogla biti ove godine sa nama, pa smo onda odlučili ne pustiti to da padne u vodu, nego dalje nastaviti i razvijati se. U svakom slučaju pohvalno ako sve radite sami, e, to je odlično. I da vas pitam onda vezano e, za to zašto, zašto ste se uopće učlanili u dramsku skupinu i zašto se bavite glomom? Mene od malena je zanimao njemački jezik, i jako sam voljela gledati um, crtiće na njemačkom jeziku. Tako to nekako počne, da, da <laughs> se nauče njemački s crtićima. <laughs> Istina. A, što se tiče dramske, meni je to isto od uvijek bilo jako zanimljivo. Još, ja sam inače iz Čakovca i tamo sam bila isto učlanjena u dramsku skupinu jer mi je bilo uvijek zanimljivo staviti se u poziciju nekakvog drugačijeg lika, znači mijenjati mijenjati stajališta i mijenjati uloge jer na taj način se mogu uživjeti u nečije tuđe stajalište i mišljenja um, i onda sam, znači to dvoje me od uvijek najviše zanimalo i sad sam došla na fakultet i uspjela sam to mhm. dvoje spojiti u jedno tako da mi je to ono odlično da. A imaš ti Monika nešto za dodat? Um, pa ponajprije E, dramska skupina nije samo gluma nije samo izvedba, nego mhm. je i sveukupno druženje sa ljudima, znači e, backstage, na pozornici, tokom proba, znači to su e, nevjerojatni događaji i iskustva koje time skupljamo i nama to ide u potpunu korist jer se zabavljamo, učimo, naravno njemački jezik, razvijamo se kao glumci, kao studenti germanistike i time i predstavljamo i naš ocijek, našu udrugu i samim time činimo i sebe ponosnima i profesore naše, svi, sve koji nas gledaju. Super, evo hvala vam crno, došli smo do kraja ovog bloka i koja je vaša glazbena želja, što ćemo vam pustiti? Pa ja bih uh, Juru Stublića, srce na cesti. Se slažeš, Ema? ja se <laughs> slažem. Evo, poslušajmo Juru Stublića pa se vraćamo uskoro. Radio Dobro večer, dragi slušatelji. I dalje slušate Kulturaljku. Da ponovimo, sa mnom su Monika i Ema iz udruge studenta germanistike Faust. E, oni su imali izvedbu svoje predstave Unta Uns u Palahu prošli tjedan, pa smo evo do sada malo o tome razgovarali. A sada imam pitanje za vas, cure, e, općenito o udruzi. E, čime se vi bavite osim glume? Pa mi smo organizirali različite projekte. Evo naš cilj je zapravo bio promovirati sam njemački jezik izvan fakulteta i to radimo na način da smo uveli e, između ostalog i projekt e, mature da pomažemo maturantima da se pripreme za sad njihov znači završni ispit za maturu jer mislimo da bi im da bi im naše mišljenje i naše iskustva mogli e, pomoći u tome, pa to trenutno provodimo sa dvadesetak učenika iz Selezijanske prve riječke i srednje medicinske škole. Evo projekt mm, teče trenutno dosta dobro, znači on je u realizaciji. Osim toga smo se fokusirali dosta na projekte sa dramskom skupinom Faust, znači da smo bili već u, kao što smo spomenule prije, u Brnu, u Varaždinu na festivalu mm -hmm. i eto ovdje u Rijeci e, i također na dan fakulteta, to je isto sad bilo prošli tjedan, e, smo isto e, organizirali smo roštilj i organizirali smo gađanje balonima kao da privučemo malo ljude i da nas malo upoznaju kao udrugu, tako da ih i zainteresiramo da nam se možda i priključe. Ja se nadam da je taj roštilj bio samo s njemačkim kobasicama. Pa skoro da. <laughs> i njemačkom pivom. A, naravno, neizbježno. A koliko članova imate sada? Pa, mm, od, otprilike oko 14 članova jer e, svake godine neko nove dolazi i odlazi pa je malo teško pratiti mhm. broj, ali okvirno smo oko 14. Mm A ko vam se može pridružiti i kako? Pa zapravo mi smo otvoreni i prihvaćamo, ne, ne mora, mislim prvenstveno je, je to namijenjeno za studente germanistike, ali recimo ako su neki studenti s ostalih odsjeka voljni sudjelovati, naravno da, i mogu, da mogu i oni pomoći u organizaciji nekih projekata, tako da eto svi su dobro došli. Mhm. Samo je bitna dobra volja i motivacija. <laughs> Nađe se posla ako se hoće. Ja. Tako je. E, a, a ime udruge je Faust. Je li to Faust e, ovaj, koji svima nama prvi pada na pamet od GTA ili je nešto drugo u pitanju? Pa, vrlo vjerojatno je od e, Faust, e, od e, Geta. Naravno ime udruge je već duže vrijeme postavljeno, samo smo mi ove godine i prošle više oživljavali. Ali da, stoji da je od Geta. Znači, udruga je imala jednu pauzu u radu. Tako je, da. Udruga je bila aktualna prije mnogo godina, nisam sad točno sigurna točan broj, mhm. ali uglavnom mi smo odlučili od prošle godine to sve oži, oživiti. Zapravo službeno ime udruge je aktualno od ove godine, a od prošle godine smo krenuli sa dramskom skupinom i tako je počelo to sve polako oživljavati. Aha, a da vas pitam ovako kao e, glumice, što vi mislite općenito o riječkoj kulturnoj sceni, ne samo o tome što nudi po pitanju e, glume i predstava, nego i ostalih sadržaja? Pa evo ja bih jako pohvalila riječku kulturnu scenu, mislim da je vrlo bogata, pogotovo i za nas studente, stvarno ima raznolikog sadržaja, od HNK do Artkina i e, recimo isto ima i u Pahu raznih, ne samo gumačkih sadržaja, nego izložba, e, radionica e, i razno raznih događaja, tako da eto stvarno mislim da se može za svakog naći ponešto. Super, Monika imaš ti još neki komentar? Pa više manje ne, složila bih se sve rekla. <laughs> da. <laughs> E, dobro, i za kraj, evo možete mi najaviti e, a, ako su se naši slušatelji zainteresirali za vašu predstavu, gdje će se još ona izvoditi? Sad nakon e, imamo malo dužu stanku. Do prvog tjedna u desetom mjesecu, sad na jesen, idemo u Rumunjsku. E, tamo ćemo isto nastupati, izvoditi predstavu, što je do sad eh, najvažniji i najveći događaj za nas. To je malo daleko našim slušateljima vjerojatno, ali nadamo se da ćemo vas vidjeti još koji put u Rijeci. Da, to definitivno planiramo eh, nastaviti s, s našim radom, te iduće godine ćemo se zasigurno opet vidjeti u Pahu tako da to nam je e, naša stara destinacija i mislimo nastaviti e, tamo i nastupati. Super, hvala vam cure i sretno u Rumunjskoj. To su bile Monika Novak i Ema Štefić iz Udruge studenta Germanistike Faust. Slušali ste Kulturaljku i ostanite naravno uz Radio Sovu i Leonovu playlistu. Massocultura. Masso. Masso. Masso. cultura Masso. Masso. Masso. Cultura. Masso. Cultura. Cultura. Cultura.